Let's check 2019. 2019. Huizo anymore? ke motho a go raya a re boitumelo bo tswa mo dilong tse dinnye wa se tlhaloganye mme wa lemoga fa o tla go itetlelela go di dira le go di itemogela madume ke seaforika ba ba milweng ke kgaogo ya motlakase e re lela mmogo boitumelo mo matshelong a rona bo tla ka ditsela tse di farologaneng fela godimo ga tsotlhe ke rona roele maikarabelo a go netefatsa fa re itemogela mofuthu o re bona boitumelo ka go rata go thusa go abelana le go kgathalela batho ba bangwe fa o dira dilo tse di siameng o ikutlwa o siame boitumelo bo tla mo matshelong a rona go kgathalela batho ba bangwe go botlhokwa go a itumedisa go thusa batho ba bangwe ga go a ba siamela fela gore abela boitumelo gape gore tshola re itekanetse go kgathalela batho ba bangwe go aga setšhaba se se itumetseng se se itekanetseng sa batho ba ba ratanang ba ba thusanang o ele tlhoko gore mo matshelong a rona ga jaana mongwe le mongwe o itshelela botshelo jwa gagwe ka kakanyo ya gore ga a tlhoke ope maitsholo a jaana a kgaogantse batho ba rona kgolagano ele lerato lele thusano ele ga e sa tlhole ele e re e tlwaetseng ka jalo bontsi jwa batho ba simolotse go itumelela mahutana a ba bangwe ga e se boitumelo jwa nnete jo boitumelo jwa nnete botlamorago ga go bona batho bangwe ba dira bontle ba tshela sentle ba itekanetse go ba thusa go fitlhelela maemo a go ba rata go ba kgathalela le go ba thusa gore abela boitumelo jo bo feteletseng 29